Gramshi. Mëngjesi Shkodra. Mëngjes Dibra. Mëngjes Prishtina. Mëngjes Bulqiza. Kuksi, Kuksi, mëngjesi. Mëngjesi Shkupi. Struga. Mëngjes Peshkopia. Mëngjesi Muriqani. Mëngjes Kuksi. Hani i Hotit. Mëngjesi. Mëngjesi Kakavia. Ah, më falni. Ka ka. Oh, Kapshtica më. Sekond se kam një. Gjesi Gjirokastra. e kështu kështu mirëmëngjes Shqipëri. Mmm. Ja ku jemi dhe një herë tjetër këtu në klubin e mëngjesit Në valët e Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab TV-së Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mëngjes të gjithë Altinin Me Oltën edhe Lorin Edhe Lori Boll të bëri barku ashtu. Po ose Boll bëre sikur të bën barku ti, nuk bën barku ashtu. Po dëgjo që unë riparoj mikrofon. Po mua mos më trego me gishtin. Ne jemi në studio. Unë mes në mision. Ja bëra Jeri dhe nuk bëri kështu. Ti u preke shumë nga po, po, gishti. Po unë ti ma ke treguar gjithmonë. U preke nga gishti. Ai bën, ai bën. Unë s'bëj. Dëgjoni mua. Në filloj në ishë Më të rezultoj që ishë fati E, mirë, mirë Sot është e premte dhe muzikën e zgjidhni ju këtu në klubin e mëngjesit Kështu që mund na shkruani këngët që doni të dëgjoni O, oh, ma hoqi trurin kjo Shiko, duke qenë se është e premte Sot paska dëshirë dhe mikrofoni të këndoj Këto klipet pritni Dërgojni me e-mail. Po po. Aty ku duhet. Unë pres gjithmonë. Se u çmendëm. Oh. Kam nevojë për një vizitë kështu Për në spitalin amerikan Më fusin një shiringë kështu edhe të ndihem më mirë Mm -mm. Uh. Ça thotë Jera? Mirë Si e kalove mbrëmë Pa gjumë Pa gjumë mbrëmë Po. Çfarë ti? Bravo. Çfarë ti që kërkove të flije? E do robi një natë pa gjumë. Po pra. Po ti jam për një familje, është një. Do ishte vetëm një. Ka ka ka është një sëmundje de degjenerative, progresive, që nuk është sëmundje e mirë. Ë, por nuk flasim mirë për këtë lloj. Çfarë do? Jo, ë ishte një familje që e kishin e kishin të gjithë anëtarët. Mm. Quhet po insomnia, është një lloj insomnia. Tam. Por e kishin të gjithë, ishte gjenetike. Mm. E kishin. Ne sovim të bëjmë më keq, po. Edhe derisa të s'flije fare pastaj. Kur s'flije fare pastaj shkatërrohesh domethënë. E tmerrshme. Jo nuk ishte, nuk ishte gjë e mirë. Por mm. uh, imagjino se sa orë orë kanë ata me njëri tjetrin. Për të çdo gjë. Po. Nuk di, kur, kur bëhet ashtu pastaj fillon humb edhe konceptin thua më mirëmëngjes. Se kur thua mirëmëngjes ka kuptimin edhe që je zgjuar nga gjumi, që rita kohesh, a ku diun se çfarë. Po humbet uh, dita me natën, shkartisa. Jo, jo, dita me natën, e. Po shkartisa, pra, se po. ti nuk e kupton. Si jeta jote Jeri? Po, tash e unë çuan që disa ditë. Disa ditë mund të ndodhë edhe kështu, dhe jo për shkak. Po pra, e di, e di. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1793, është shpallur shteti i parë republikan në Gjermani, Republika e Mainz nga Andrea Joseph Hoffman. Në vitin 1813, David Melville fitoi patentën për kandilin rrugor. Në vitin 1850, U themelua American Express nga Henry Wells dhe William Fargo. Në vitin 1858, erdhi në jetë Rudolf Diesel, inxhinier gjerman, shpikës i motorit që mban emrin e tij. Në vitin 1900 është formuar Ajax, klubi futbollistik i Amsterdamit. Në vitin 1905, Franklin Roosevelt martohet me Eleanor Roosevelt. Në vitin 1922, Në Indi, Mahatma Gandhi u dënua me gjashtë vjet burg për mosbindje civile, por ai kreu vetëm dy vjet. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e një, kompania Schick nxori në treg për herë të parë makinën e rrojës elektrike. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë, u vendosën marrëdhënie diplomatike midis Zvicrës dhe Bashkimit Sovjetik. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e nëntë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre europianë bënë të njohur planet e tyre për një aleancë që e quajtën Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior ose NATO. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë, Presidenti Dwight Eisenhower nënshkroi një projektligj i cili lejonte emërimin e Hawait si shtet, i cili zyrtarisht u vu në njëzet e një gusht. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë, Kozmonauti sovjetik Alexei Leonov bëri udhëtimin e parë në hapësirë. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë, Scott Paper filloi të shiste fustane prej letre me vlerën një dollar. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë, u zhvilluan zgjedhjet e para demokratike në Gjermaninë Lindore. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy, biznesmenja amerikane Leona Helmsley u dënua me katër vjet burg për evazion fiskal. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy, Lori mos më shty në ngasje. Por shpëtona nga i ligu. Ah. Lori ka edhe burg pastaj e kupton Mm, Lori, ti atje i çon shokët. Kam nevojë për një, po ka burg, po, ja, është burgu i Oltës. Ka dhe burg. Kështu i çon njerëzit Ha, ti moj ti. Lori. Avash avash, biri i thua, biri. Edhe edhe kritikon Edi Ramën pastaj. Ka burg, ka burg, fjala. Na është bër. Po ç'ti bëj ha, dëgjoj. Po nuk e di më e ka e joti. Ja, o tram, e bërë. A i e ka, ja. A i e ka. E po. E po, e ke keqtrajtuar. Po, po, ja. Lëda to jenë. Ja, që gjithmonë do ta gjej unë. E ke keqtrajtuar, ke folur shumë. E ke pasur ke bërë një ke bërë një gjë, ai e ka po. vetëm po, gisht, vetëm tregon me gisht tjetrin. Ose ti ose Edi. Si e kam keqtrajtuar ose? Duhet pyesim dhe Edin çfarë ka. Shiko, nëse ti e ke keqtrajtuar në një mënyrë, ma tregon se si bëhet. Jo, jo. Se unë nuk merrem me kështu gjëra. Unë më punon. Unë e përdor vetëm për të folur, e zakonisht nuk e prek. Edhe unë për të folur e përdor. Po a pra. Do ta bësh motin tash? Po do Jeri shprehjen një herë. Hajde, bëj shprehjen, bëj motin, ule fare këtë mikrofonin tim mm. edhe vazhdo. Atëherë shprehja që un kam zgjedhur për sot është nga Bob Marley dhe është kjo. Nuk i gjykoj njerëzit nga gabimet e tyre, por nga dëshira që kanë për t'i ndrequr ato. Grazie Jeri. Të lutem. Ndërkohë Olta, je gati? Jo, do ta përsërisim edhe një herë Jeri. Ah, të lutem tani. Harrova un. Atëherë. Nuk i gjykoj njerëzit nga gabimet e tyre, por nga dëshira që kanë për t'i ndrequr ato. Bravo Jeri. Po, faleminderit. Go Olta. 10 gradë është në këto momente, Pesëmbëdhjetë është maksimalja për sot dhe gjashtëdhjetë e pesë për qind janë shanset për shi. Oh. Dhe thuhet, thuhet që do filloj të pikoj nga dreka me 45 për qind nga ora 3 e pasdites. Mm -hmm. Po gjatë fundjavës? Fundjava paraqitet e mirë siç ju kam thënë me 9 gradë është minimalja për nesër dhe 17 është maksimalja dhe 8 gradë është minimalja për të dielën dhe 18 është maksimalja, ndërkohë që vetëm 5% për të dyja ditët është shansi për shi. E papërfillshme. Po, po. Okej, okay. faleminderit. Okay. Flasim nga e hëna për shi pastaj. Ah, do rikthehet sërish. Edhe mundet. Okej. Okay. Blendi. A mund të flasim? Me leje Olta. Ëh, uh, do mikrofonin ti? Uh, un mund të ta dhuroj. E di ti çfarë dua un. Un dua një S'të ndihmoj dot. Un dua një studio të re digjitale. Me me atë ndihmon dot. Po. Ëh, po kërkoje në vend tjetër. Po, ku ta kërkoj? Ka një vend këtu, ku cila është zana? Një, zana e dëshirave. Një derë më tutje. Zana e dëshirave radiofonike. Jo kjo dera, tjetra, Zanë në të djathtë. Nëse sa të sa të ngrohet, sa të ngrohet, ja ta fërkojmë pak kështu. Po mos e ngacmo, mor. Po nuk e ngacmoj, moj se më hangre me këtë. Është si puna e maces kur i fërkon gishtin që fillon. More, ky ah. mikrofon ka kaq muaj që bën një fishkëllim që është shumë irrituese dhe shumë idiote. Edhe nuk e kam shkaktuar unë, që më thua mos e ngacmo. Okej. Okay. Tani unë jam ankuar për këtë tek zana e dëshirave disa herë, ti e di. Edhe tashi ti tregon mua ti e bën, ti e bën, ti ashtu e bën. Po çfarë ke me mua? Mos e prek, po, po sepse ti po flet për atë. Au tani po. Ah, mirë. A bëjmë anagramën? Po. E jepi. Ah. E kam gati Jeri. Po kam befas. Diçka për të marr, po pse sa kujton ti se rikodo si. Ja kush rikot. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama për sot miq të dashur është Perino Kot. Perino Kot. Zero gjashtë dhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgon mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të fituar. Perino Kot ja ku e keni miq të dashur? Perino Kot. Çka kemi Jeri? P E R I N O K O T. I love you Olta. Po edhe më shumë. Perino Kot. Olta për çfarë luajmë? Për një orë nga Premium Watches. 069 20 70 222 për atë që e zgjidh i pari. Anagramën për ditën e sotme kam uh, vizatuar edhe një uh, flamur italian, uh, sepse më tingëlloi pak është italian. Pak italian, si Perino, ë, ku diun. Perino kot. P E R I N O K O T. Perino kot. Perino kot. Anagrama për ditën e sotme, një orë nga miqtë tanë te Premium Watches sot Thank you Olta. Lutem. I pari. Thank you Premium Watches. I pari do të fitojë. Premium Watches miq të dashur ka një dyqan pranë Librit universitar. Ndodhet uh, vetëm disa metra më tutje në drejtim të sheshit Wilson nga ajo ana e rrugës. Mirë se keni ardhur. Ora është 7:27 minuta, jemi me klubin Hello. e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Oh, jeri jeri. Po Blendi. Oh, jeri jeri. Ëm, um, Mm. Çfarë mm. pëlqen ty më shumë të bësh për të kaluar kohën Jeri? Të pikturoj, të dëgjoj muzikë, të mm. lexoj, janë shumë gjëra. Shumë gjëra. Po. Shumë mirë. Pikturo, dëgjo muzikë dhe lexo mm. në kohën kur do të jesh duke lindur. Çfarë? Në kohën kur do të jesh duke lindur. Urdhëro. Ëm. Ehm, uh, Është shumë e sikletshme. Pikturo. Zbëhet. Nuk flas dot. Lexo. Ose bëj çfarë duash ti në kohën kur je duke lindur. Po. Po shkoj këtë uh, një një fotografi e cila është duke u bërë virale në po, po. rrjetet sociale, në Instagram ka filluar. E ke parë ti këtë? E pashë edhe unë dje këtë. Vajza është është një vajzë e re e cila është duke lindur Dhe në po fakt grim, po. ishte, shiko, ajo ishte duke lindur dhe ka, i ka zgjatur 10 orë pritja në wow. Po, gjatë lindjes, kështu që ka qenë një proces i gjatë, domethënë. Mm -hmm. 27 vjeçe nga New Yorku e ka emrin Alaha Karimi, me sa duket me uh, origjinë nga Lindja e Mesme. Mm -hmm. Dhe Alaha, uh, për shkak se kishte dhimbje, kishte këto kontraksionet që vinin herë pas here, mm -hmm. uh, futet në Google dhe shikon kërkon për mënyra se si ta kalosh, domethënë këtë procesin e gjatë edhe të dhimbshëm të pritjes që që fëmija të vijë. Edhe njëra nga sugjerimet që jepej ishte që të bëje diçka, cilën e doje fort. Mm -hmm. Edhe kjo tha, "Hm, okay." Një gjë që unë, sepse ajo është artiste make-upi. Ah, pra është grimiere me Nuk do ajo pa bërë. Është grimiere me me profesion. Kështu që vendosi që meqë jam, tha, s'kam ku shkoj, kohë kam plot, pa dalë ky beb nga barku, unë mm. s'kam ku vete. Nuk kam ku vete, edhe i ka dhënë vetes së saj një një grim uh, full glam, thonë këta, oh, domethënë oh, luksoz oh. fare. E ka zgjatur 3 orë, zakonisht është një proces që ajo e bën për 45 minuta. Kur nuk është duke lindur këtë herë. Po, po e ka pas shtruar që ta zgjasi. Edhe në dhimbje, një gjë që të mhm. pengon. Ndërkohë që motra e saj ka qenë duke bërë foto, ka bërë foto cilat i ka postuar herë pas here në Instagram. Këto e kanë bërë për qejf në një spital të New Yorkut atje ku uh, zonjusha ka lindur, është bërë nënë. Gjithçka ka shkuar mbarë meqë ra fjala me lindjen. Por fotot e saj duke bërë grimin, ndërkohë që pret atë beben, beben të vijë. Mhm. Çfarë i vënë? Çfarë i vënë? I vënë uh, Olta, me çfarë matet? Lëre me çfarë matet, po tani po më rrëqethet mishi. Pse të kujtohen? Po sa sa të merr. Po ku mund të arrish të lyesh atë? Po mirë, ajo diçka tjetër. Është nga fillimi, nuk ka qenë nga fundi, nuk ka qenë te momenti kritik. Shty, shty. Unë s'kam qenë fare shty, shty. Ai po, ka thënë, i ka thënë 4 uh, cm. Do presi. Edhe ikën doktori. E ka presi. Opa. Po, po lyhet njerëz. Ajo vazhdon me syrin po. tjetër. Kështu që Bravo, bravo. Interesante. Bravo i qoftë, edhe Instagrami i ka i ka, si thua, i ka përhapur kudo. Njerëzit e kanë bërë share, ku di unë se çfarë. Po sepse është diçka jo e zakonshme. Po. Ajo ajo s'i besohet, shne, se nuk është një njeri i famshëm. Mhm. Por uh, ja që u bë. Por po fuqia e Instagramit pra tregon që po. Ala, um, Alaha ka thënë edhe këtë. Po bëj një trana. Jo, jo, po të ndodh herën tjetër, ju premtoj që nëse do shkoj,. Do na bësh një herë. Do ju flas që atje. Çfarë do na bësh? Do lidhemi direkt në studio. Ah, okay. Ah, në korale ke qenë. Në korale. Po, po, po. A mund të improvizojmë pak a shumë se si do tingëllonte Olta? Ups. E mban mend se si ka tingëlluar? Kam qenë shumë e emocionuar. S'mbaj mend asgjë, po. Mm. Mm. Mundo, Olta. Ti që kam përtitur ca. Au. No, va. Për se erdhi. Po të mi mm. vindi në bjetë, s'ke që bën Në fakt, uh, ti nuk e ti po ne kemi Ja, ku është Ollë të gati duke lindur Je në Peri Nokot është anagrama, është për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Kush vjen i pari me përgjigjen në 069 20 70 222 ka për të fituar orën. Nga miqtë tanë tek Premium Watches. Nga Mishtan pa da. Ta ta ta. Ta vetë vetë. Me. Ta vetë vetë. Është e sigurt ti s'ke për ta fituar. Po ç'rëndësi ka, unë kënaqem kur e fitojnë të tjerët. Ëh, ti kënaqesh kur e fitojnë të tjerët. Ua. Ej, sot muzikën e zgjidhni ju miq të dashur. Zero gjashtë nëntë sot ky Blendi. Zero gjashtë jam uh, po. Isha shumë mirë, me thënë të drejtën, para se të fillonte kjo. Po lëre se ka pushuar tani çka kujton prapë. 069 20 70 222 Numri i telefonit për kërkesat muzikore. Oh. Ka ca çuna dhe ca goca që kanë fjetur tek parku i liqenit Po Për eh, natën e dytë rresht mm. Nuk di nëse e dini, po është betonuar atje Ka filluar betoni Ka filluar betoni Nuk ishte beton pra jo, ishte rruga e trenit Që do kalojë Pa e ti pra e di Treni po, fmijëve Betoni ka nevojë për një tren sipër Po fra Por uh, gjithsesi ata janë duke u munduar, po ishin ishin rrahur nga një nga një nga një firmë. Oh. Po. Janë rrahur. Po i kanë rrahur, i kanë goditur kështu. E dëgjoheshin edhe në video kështu. Kjo është e jemja, kjo është e jemja, thoshte një nga dy. Ta ke zanun. Po. Ehm. Um, S'ua luajmë dot ato klipet se ishin kështu, pse janë këto gocat, po ç'janë këto gocat. S'e dija. Se njëri nga këta po i shante nga robt e shtëpisë, domethënë, njëri nga këta të firmës. Jo. Rëndshëm fare këta. Edhe një nga këto gocat ia kthen. Ia kthen duke i sugjeruar atij një gastronomi. Urdhra, e hapi librin kjo goca. Po e hapi. Bravo. E hapi më tepër se sa se sa ç'i mban, domethënë, anatomia e trupit të saj. Kjo është çështja e Akmarit. Okej. Kështu. Kaloi për te, domethënë, e kaloi Ulberin e i tha dëgjova. S'ka problem se ne gocat vetëm po s'na preke. Ah, po, po na ke prekur. Nejse ai ai eh, ai ishte që po i shante. Po i shante shumë rënd në fakt. Ta çuan me gocat. Po ishte i firmës ai, e ke parasysh? Ishte i ngrohtë kështu. Kjo është e jemja, thoshte ai. Kjo është e jemja. E kishte fjalën për për tokën aty. Po. Mm. A nejse Ajo është e jotja, me të vërdet se uh, përderisa s'ka zot Si quhet? E zanun? E zanun E zanun, po është, është tani më teknikisht e zanun e Edhe rrethuar me hekura e tjerë tjerë Po janë ca djem e ca vajza që kanë fjetur gjithë natën Gjithë natën, nata e dytë me batanije atje tek, tek parku i liqenit Për të ngritur ndërgjegjësimin në këtë qytet të fjetur uh, Dhe gërhitës Që me sa duket nuk do që t'ia dijë fare. Po, ç'të bëjmë? Unë do mundohem që të lidhemi në telefon me njërin prej tyre. Oh, Dëgjuar se si është uh, mund të vijë zëri pak i trash mbas një fjetjeje natën, por uh, jashtë. Uh, po, me sikletë. Tani është 7:37 uh, minuta. Jo, mos ma luaj prapë këtë këngën pash nderin. Çfarë është? Një këngë që s'e kemi luajt. S'e u... kemi luajt? Po. Një gjë që s'e kemi luajt. Kohët e fundit. Një gjë të vjetër, nuk e di se çfarë. Po, ato që të kërkoj. Më mirë ta kërkosh. Okej, okay, dakor. Atëherë më luaj një këngë nga Muse, të lutem shumë. Mm, Undisclosed Desires. Më luaj një këngë nga Gorillaz. Një kërkesë. Coming up. Një kërkesë. Coming up. Coming up. Coming up. It's there. Më pëlqen që ndjen. A do të dua. Po, faleminderit. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Klab FM Sot ju mund të kërkoni muzikën që doni se është e premte Kështu që na shkruani 069 20 70 22 Këtë desha të dëgjoj unë tani Ja ku është Klab FM Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirë mëngjes të gjithëve. Altinin, Oltën edhe Lorin. Mëngjesi. Si. Mëngjesi. Mëngjesi. Mëngjesi. Ej, na e kanë gjetur këtë anagramën. Pak si herët, por uh, bravo ju qoftë miq dashur. Herët e dham, herët u gjet. Kopertoni na ka thënë e para Irma. 515 i mbaron numri fiton orën nga Prime Emotions. Perino Kot ishte Kopertoni, bravo. Irma. Irma. Irma, Irma. Maria. Ej, hey, uh, që me... Që me fat ardhja në studio e Laert Vasilit këtu. Laert Vasili që... Tam. Erdhi para se... Po s'ta di njeri për nder. Pse ç'ndodhi? Po jo s'ta di se... Tashi është nisur drejt Kanës me rolin e një koloneli grek. Ua, wow, ah, aktori Laert Vasili. Dhe kjo ndodhi vetëm pasi ai erdhi. Këtu. I ftuar në Klubin e Mëngjesit. Që ju mund të thoni është rastësi apo ç'lidhje ka ka shumë lidhje. Klubi i Mëngjesit është ku janë formuar karriera. Ku janë lidhur dashuri. E tani. Etj, etj, etj. Laert Vasili gjithë jetën ku vajzat e mundohej andej këtej me shumë talent, nuk i ecte. Erdhi në Klubin e Mëngjesit. Çelekore ndonjë i ftuar. I doli rruga për Kanë me rolin e një koloneli grek. Direkte. Po. Edhe greqishten e përmirësoi kur ishte në Klubin e Mëngjesit. Po. Ai s'ta di në nivel. Po kush ta di? Kush ta di? Ka marrë në telefon për shkakun? Jo. Edhe mos jo. të thotë faleminderit Blendi që më ftove në Klubin e Mëngjesit. Ka dalë një rrugë për Kanë, do do luaj një film në Kanë, ku di unë do luaj një film në kan. Ëh, filmin e ka luajtur ai, se në Cannes do bëhet festivali. Tam. Po jo, unë pres, pres, mesazhe hiç, telefonata hiç. Lexoj gazetën, do t'i marr vesh në gazetë këto gjëra. Ku është mirënjohja Laert Vasili? S'ta dinë njerëzit. Jo, s'ta dinë. Red Mulla ishte këtu dje. Atë po mendoja. Po, po Lori. Të presim nga Redi. Red Mulla me Rashomon. Një pjesë vihet, vendoset nga Jonida Beqo, shikoji kur marrin Oscar këta. Do thuash ti s'ka Oscar për teatër, do marrin. Do bëhet një përjashtim. Po Blendi më ftoni dhe mua njëherë. Prit Lori. Lori kjo është e keqja Lori. Lori ti uh, duhet të ndrosh vend. Ne jemi të dënuar. Kjo, kjo, nga ty duhet të vish këtu. Ne vërtet bëjmë mrekulli në Klubin e Mëngjesit, po kjo është kjo është një studio e cila nuk nuk nuk nuk funksionon vetëmrekullimi. Një e këtë. A e kupton? Brenda për brenda jemi këtu, s'ka shans tjetër. Ndërkohë që unë nuk ta kjo kjo nuk është shkencore, edhe nuk e mos ma mos ma quani kështu për të mirëfilltë, e kam thjesht nga nga burime shumë të besuara, por që nuk pranon kom. Nëse shkoni të ftuar mm -hmm. në emisione si Wake Up e tjera e tjera. Karriera jote? Ne për keq. Vdes. Vdes, të vdes karriera. Dhe thonë thonë që nuk Nuk e nuk e di, domethënë nuk mos më merrni. Nuk kthehet asgjë mbrapsht. Ja, nuk po them që mos shkoni. Absolutisht shkoni. Por kujdes, karriera e juaj parasysh këtë fakt. Karriera juaj. Erdhi Laert Vasili në Klubin e Mëngjesit. Dhe hop. Po shkon në Kanë. Laert. Bravo Laert. Ti tani nuk e di. Po si sot një vit Hollywood baby. Ja ndollëm. Ja po them pra, e ke regjistruar po këtë. Pas Kanës, okay. pas Kanës duhet të vish prapë në studio. Do vi, do vi një në studio. Që Hollywood baby. Mm. Ky me Denzel Washington. Në në rolin e është një rol, po vetëm kaq po them, ngjarja mm. ndodhi në një anije. Okej. Okay. Okej. Okay. Vetëm një gjë. Duket duket premtues, ha. Mos shko te emisioni tjetër. Se Hollywoodi nuk ta hap derën. Ikën. Okej, okay, dëgjo, mbas pak, ë, uh, mbas vetëm pak minutash do të flasim me njërin nga protestuesit. Mhm. Mm organizatorët e shoqërisë civile atje, e çunave dhe gocave tek parku Anxhelën. Do ta kemi në një lidhje telefonike vetëm uh, nga Elka. Ju prezantoj Besin, është llafazani më i madh që njoh. Besi flet në telefon gjatë punës, gjatë vakteve, madje flet. Madje flas edhe kur jam duke udhëtuar në makinë vetëm. A nuk është e rrezikshme kjo? Jo, sepse unë flas me kufjen Bluetooth Plantronics që kam blerë tek dyqantaksi.com. Duart i mbaj tek timoni, jo tek telefoni. Kufja Bluetooth të lejon të flasësh në telefon pa rrezikuar sigurinë. Dyqantaksi pikë kom ka më shumë modele se çdo dyqan tjetër dhe jua sjell produktin kudo. Nuk ke nevojë për kartë krediti dhe kthim brenda dyzet e tetë orëve. Dyqantaksi pikë kom, dhjetë mijë produkte, një klikim larg. Kjo që sapo dëgjuat ishin vetëm disa sekonda nga amullia e çrregullimeve që përjeton një fëmijë me autizëm. Unë jam Arbër Kadia dhe në datën 2 prill do të vrapoj së bashku me qindra njerëz të tjerë në Tiranë në mbështetje të fëmijëve me çrregullime të spektrit autik. Për më shumë informacione ndiqni Run for Autism Albania në median sociale. Mos harro, ndryshimi fillon nga ti. Disa njerëzve u pëlqejnë të ndjekin fluturat. Të tjerë kënaqen duke ndjekur gjëra të tjera fluturuese. Dhe e gjithë kjo pa ndonjë arsye të veçantë. Ose ndoshta kjo i bën të lumtur. Nuk i dihet. Tani ka diçka të vërtetë që ia vlen ta ndiqni. Paketat mujore nga ALBtelecom dhe Eagle Mobile ofrojnë më shumë zgjedhje për të përfituar mijëra minuta, qindra SMS e internet Uh, flasim tani pak uh, do të lidhemi me me parkun e liqenit me uh, ju e dini që në këto ditë e fundit disa disa të rinj një grup të rinjsh uh, kanë vendosur që ta kalojnë natën atje mirëmëngjes Anxhela je aty mirëmëngjes si kalove ti jeni mirë mirë a ke ftohtë sot është është pak ftohtë natën jo, në fakt, unë nuk kam ndenjur mbrëm natën, se nuk mm. mund t'i lija fëmijët, po djem dhe vajzat janë plevitosur aty, ka qenë pak ftohtë këto ditë. Mm. Po, e keni, keni patur batanije, keni patur uh, po, gjëra për t'u ngrohur? Po, po, kemi mbledhur batanije, kemi mbledhur ujë, duke ndihmuar njëri tjetrin, kështu si partizanët dikur. Mm -hmm. Tani më trego pak, uh, pse vendosët që të vendoseshit, uh, se e di që e keni bërë me turne dhe Po, është e vërtetë. Ka njerëz të cilët janë janë ca që rrin paradite, ca që rrin pasdite. E keni bërë kështu? Po, e kemi bërë kështu për të ndihmuar njëri tjetrin. Ë uh, natyrisht vendosja jonë tek liqeni ishte e improvizuar kur pamë vrullin me të cilin filluan uh, punimet në park. Uh, Blendi, unë dua të marr vetëm 2 sekonda, po përfitoj nga rasti që që jam që jam në media dhe që ju na që ju na krijuat te lidhja. Njerëzit duhet të jenë të qartë për çfarë po luftojmë ne tek tek këndi i lojrave. Nuk është se ne nuk duam një kënd lojrash, një kënd lojrash të gjithë e duam në Tiranë. Problemi është që ne nuk duam një kënd lojrash me shkelje ligjore. Bashkia ka bërë shkelje të rënda ligjore, nuk e ka bërë projektin kurrë transparent, njerëzit nuk e dinë vërtet se çfarë po ndodh aty edhe sot edhe tani që po flasim. Gjë që do të thotë që e para ti mund të jesh duke punuar, por nëse nuk je duke punuar duke shkelur ligjin, sikundër çdo qytetar i Tiranës dhe i Shqipërisë që punon Me shkelje ligjore penalizohet edhe bashkia duhet penalizohet. Në mos penalizohet, të paktën të ndërpresë në mënyrë urgjente punimet dhe ta fillojë të gjithë procesin transparent ashtu sikundër kërkon ligji shqiptar. I mungojnë leje, i mungon leja mjedisore, i mungon VNM-ja, që janë shkeljet e para, e dyta nuk janë bërë dëgjesa me publikun. Qytetarët e Tiranës vërtet të votojnë, por ata duhet pyeten se cilat janë nevojat e tyre. Për këtë arsye kanë ardhur në pushtet që të gjithë qeveritarët shqiptarë si të pushtetit vendor, si të pushtetit qendror, Kanë marrë vota për të na shërbyer dhe jo për t'u sjellë si zot. Ai park është i qytetarëve të Tiranës dhe qytetarët e Tiranës duhet të pyeten se çfarë është më e mira për ta. Anxhela Çikopano është me ne në linjë telefonike duke folur nga parku i Tiranës, është pjesë e ë uh, një grupi qytetarësh që protestojnë kundër ndërtimit të këndit të lojrave në atë zonë të mhm. parkut atje. Ë uh, tani E, e di që është derdhur betoni, e, me sa duket kjo është platforma mbi të cilën do të kalojnë shinat e trenit, po. Është një tmerr Blendi, ta shohësh vendin atje është një tmerr. Janë hapur zona të thella gati 3 çerek metri, që nuk e kuptojmë pse duhet shkatërrohet, ata thonë që nuk janë prerë pemë, përveç faktit që vërtet janë prerë pemë, aty janë shkatërruar rrënjë pemësh. Është jini të sigurt që shumë shpejt një pjesë e mirë e atyre pemëve do të thahen. Aty janë betonizuar, ai vend ku kalon atje është është Nuk e nuk e di ça t'ju them. Qytetarët e Tiranës që e kanë parë se si ka qenë dhe që e shohin se si po bëhet, janë janë që të gjithë të prekur. Problemi është që jo të gjithë e shohin se çfarë po bëhet. Ëh, mm -hmm, po si mendon uh, nuk duhet të kishte më shumë reagim qytetar, domethënë e parku nuk është i yti vetëm apo i imi, po është i i, i të gjithëve. Po duket sikur si e shpjegon ti këtë, që nuk ka një një lëvizje, po themi kështu, një Ku di unë, solidarizim të plot. Ajo që po të thosha Blendi, e para në radhë të parë, ajo që ka ndodhur këtë herë më shumë se çdo herë tjetër, është që ka pasur një propagandë të, të tmerrshme në media, neve na janë bllokuar mediat, dhe i vetmi mjet komunikimi që kemi pasur kanë qenë në rrjetet sociale. Mediat kryesisht na kanë na kanë mbyllur dyert, ndërkohë që kryetari i bashkisë vazhdon të bëjë një propagandë thuajse fashiste, duke thënë që unë po punoj, mua më interesojnë më shumë fëmijët, kur në fakt e vërteta nuk është kjo. Problemi është që njerëzit e kishin shumë më të lehtë të ngriheshin kur bëhej fjalë për armët kimike sepse dëgjonin fjalët armë, tani po dëgjojnë fjalën park. Edhe atyre u duket absurde se si duhet të ngrihen njerëzit kundër një këndi lojërash. Ajo ndaj të cilës po ngrihemi është mungesë është të mos shkelet ligji e para, sepse qeveritarët që na qeverisin po shkelin ligjin në këtë rast. Po... E dyta është kundër autokracisë së shtetit për t'ia vjedhur pronën publike popullit. Ajo gjëja atje është edhe e jona, është edhe e qytetarëve të tjerë. Njerëzit duhet ta kuptojnë që nuk po luftojmë për veten tonë atje, po luftojmë për gjithçka. Po luftojmë dhe për ata që nuk kanë mundësi të ngrihen. Ëm, mm. uh, uh, kryetari i bashkisë thotë që aty ajo do dalë një gjë fantastike në fund fare. Edhe të jetë fantastike. Është po, siç është shprehur. Po të jetë fantastike, ne nuk e kemi parë kurrë se çfarë është. Pse mbahet ky projekt i fshehtë? Çfarë fshihet mbas këtij projekti që nuk na e kanë treguar kurrë? Kemi parë vetëm një video dhe ca screenshot-e. Mm -hmm. Ndërkohë që projekti duhet të ishte hedhur në diskutim Ashtu sikundër e kërkon Konventa e Aarhusit, ai për njëzet ditë duhet të ishte shpallur në media cili është projekti, pastaj duhet të ishte parë, duhet të ishte konsultuar me ekspertë, me qytetarë të thjeshtë, me gjithçka. Janë të gjitha procedura të shkelura, pse është mbajtur ky projekt i fshehtë? Pse del kryeministri dhe thotë me arrogancë ne atë kënd do ta bëjmë me çdo kusht? Çfarë fshihet mbas këtij këndi? Po, si u përgjigjet bashkia këtyre pyetjeve? Pse nuk është bërë projekti publik? Pse nuk pse nuk gjendet dot online, po themi? Nuk e kanë, nuk ka, nuk është asgjëkundi, është kjo është gjëja që po kërkojmë. I kërkojmë bashkisë të ndalojë punimet, ta bëjë gjithë procedurën nga fillimi, nuk jemi kundër këndeve të lojërave për fëmijë, është absurde. Ëh. Mm Por nuk mund të punohet kështu, kjo nuk është mënyrë të punuari. Ti si e shikon si do vijojë kjo kjo çështje në ditët në vazhdim? Oh, nuk e di, unë shpresoj uh, dhe dua të bëj një thirrje neve nesër në orën 11 kemi organizuar një marshim nga bashkia drejt liqenit Unë dua t'ju bëj thirrje të gjithë atyre që ndihen qytetarë, të gjithë atyre që arrijnë ta kuptojnë që po ju zhvatet prona publike për të mirat e dikujt që unë nuk e di se të kujt janë, po duken interesa shumë të vogla dhe shumë të pista në fakt. Ju bëj thirrje që të gjithëve se në fund të fundit ato tre pemë që kanë ngelur atje janë frymëmarrja jonë, frymëmarrja e fëmijëve tanë. Ju bëj thirrje të bashkohen kundër shtetit që vepron kundër ligjeve. Ligji duhet të jetë njëlloj si për ne, si për të tjerët. Okej. Okay. Uh, ti nuk je njeri që merresh me politikë zakonisht, uh, ose jo fare, po ti ke aktivitet artistik uh, privat, Yam Yamin me ato gjërat, përkthimet e librave. Po bëj intervistë me ju, karriera ime e përkthimeve do shkoj shumë larg. Po pra, ëm um, uh, si si ndihet, domethënë ky është një gjest politik, po për një qytetar tjetër për shembull që na dëgjon i cili nuk Sigurisht që ka voton, bën ato, ka mendimet e veta, opinionet e veta, por nuk nuk del në çështje politike. Çfarë do sugjeroje? Është është kjo çliruese? Është kjo apo është si barrë? Si e shikon? Ëh, nuk di çfarë të them. Problemi është që kjo nuk është thjesht çështje politike. Mhm. Ne atje që jemi nuk jemi njerëz që shyqyr zotit deri më sot e kemi gojën të dalim dhe të flasim si si qytetarë si qytetarë të angazhuar, për shkak se nuk jemi përfshirë kurrë me politikën. Kjo është një çështje që lidhet me të ardhmen tonë, që lidhet me parkun, që lidhet me fëmijët, që lidhet me autokracinë e shtetit, nuk ka lidhje politika. Prandaj ftoj të gjithë qytetarët ta lënë mbas politikën, ne kemi bërë dje një thirrje për të gjithë qytetarët, edhe për ata që janë pjesëmarrës të partive politike, ta lënë pas politikën edhe të vijnë t'i bashkohen kësaj proteste si qytetarë. Mirë, është nesër 11 pra. Qytetarë para se të jemi politikanë. Po, është e vërtetë. Ku ku ku takoheni nesër në në orën 11 tek bashkia? Në orën 11 përpara bashkisë është një marshim drejt liqenit. Okej. Okay. Faleminderit Anxhela. Unë falënderoj juve. Ciao, mirupafshim. Unë falënderoj gjithë të mirat. Ciao. Është Anxhela Çikopano miq të dashur, sapo dëgjuam, është nga Parku i Liqenit atje. Ne do të kthehemi mbasi të kemi dëgjuar një këngë tani dhe lajmet e orës 8 Oasis është duke ardhur. Ju e zgjidhni muzikën sot është e premte në klubin e mëngjesit. Qytetarët për parkun, për publiken mm. janë studentët atje, është një grup i tërë që kundërshtojnë betonizimin e ndërtimin e atij këndi lojërash në atë vend në parkun e Liqenit. L'estate addosso nga Jovanotti, miq të dashur uh, l'estate, po vjen pak e nga pak, po afron ngadalë, por ej, uh, edhe janë dy javë dhe ndrrohet ora? Uh, I bje data... fundjava e fundit e marsit, e marsit i bje po. data 28. Atë po mendoja sot në mëngjes? 27. 27, po. 27. 28-a i bje e hënë me, me orë të re. Po. Me orë të re, super. Dhe pak e vështirë. Mm. A? Pa po, të po mendoj dhe më. Po, se do, do zgjohemi një orë para. Mm. loja jonë, ne do ta dëgjojmë e do mundohemi të kuptojmë se kujt i përket ky zë. Kështu që Altin e ke gati? Po. E ka gati. Le ta dëgjojmë. Kujdes. Jam sonte këtu për t'u dhënë përgjigje shqetësimeve tuaja familjare, shoqërore dhe shtetërore. Ah. Në pritje, Të okay. telefonatave tuaja le t'i hedhim njërin sy shtypit të përditshëm. Ah. Mua më duket e thjeshtë. Edhe mua më duket shumë e thjeshtë sot. Dhe interesant gjithashtu. Mm, a të pëlqen, a? Pam. Shikon ke gusto, drejt. Faleminderit. Atë Ok, mirë, uh, 069 20 70 222 069 20 70 222. Le të fillojmë edhe ne me leximin e gazetave, meqë do t'i hedhim njërin sy shtypit të përditshëm. Mhm. Mm Gazeta Mapo. Po syrin tjetër nga ta hedhim. A nuk e di, ju e dini që jo vetëm unë, po si grup kështu në unanimitet ne kemi qenë kundër leximit të titujve të gazetave. Dhe vazhdojmë të jemi. Po. Po, e vërtetë. Nuk i dëgjoni në klubin e mëngjesit leximin e titujve të gazetave. Do ishte shumë e thjeshtë për ne. Se mund të mbushnim një gjysmë ore duke oh. lexuar titujt e gazetave. Kollaj është se Edhe më shumë se gjysmë ore se mund të po, shtjellonim në vërtetë. Ne kemi qenë gati për leximin e titujve të gazetave kur mbaruam klasën e parë. Ëh, uh, sa aq duhet si përgatitje. Mm. Ëh, të të dish të lexosh. Edhe kaq mjafton. Nuk kërkon ndonjë përgatitje, nuk kërkon asgjë, thjesht vëri përpara dhe lexoji. Po shumë e bukur se gazetat në fakt në faqet kryesore kanë Përgjithsisht lajmet e televizioneve të darkës, mm, ndërkohë që televizionet në mëngjes lexojnë gazetat. E bëhet kështu domethënë, ti më kruan unë të kruaj, po, po. domethënë më fërko të fërkoj. Si është ajo kushurira moj? Etj etj. Ju sheh po por s'është interesante. Të lexosh një gjë për shembull herë pas here, ta trajtosh diçka. E shikoj si e bën BBC-ja. E bëjnë herët ata nga ora 5. Mm. Ka një grup atje. Janë 4-5 veta këtu. Edhe lexojnë, lexojnë nga shtypi anglez, por nuk është se lexojnë siç i lexojmë ne këtu. Nuk lexojnë tituj, po marrin jo, disa. Jo, marrin marrin një artikull për shembull, po, e futen tek ajo, e fillojnë komentojnë mbi një ngjarje të caktuar, siç mm. pasqyrohet në shtyp ajo, edhe flasin, japin informacion shtesë me këtë se Janë gjëra që mund të kenë interes për publikun, po jo të lexojnë tituj se çfarë kanë rëndësi. Tituj po. Mm. Kështu që ne nuk e bëjmë atë në klubin e mëngjesit. Sot muzikën e zgjidhni ju. Meqë ra fjala. Është e premte, kështu që në 069 20 70 222 mund të doni, mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni. Some uh, Love Someone Else është kënga që vjen tani. Kjo është e fundit po. E fundit apo e parafundit nga Skunk Anansie. Parafundit se Death for Lovers. Po, është Death for Lovers. Death to the Lovers atë çka. Ehm, um, ja ku e dëgjojmë edhe një herë Skin miq dashur dhe grupi i saj tani. Kërkesë muzikore, ju mund të bëni tuajat 069 20 70 222 është 8 e 13. Stacy's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes sweet pearls. Do ta merrja ditën shtruar, jo me me vrap që duhet të shkoj të lahem, të lexoj mbot, të lyhem, të vishem, do të thënë, kështu që do e merrja shumë shtruar, po. do bëja një kafe fëmijë. Sa duhet të bëj një lavazh kështu. Mm. Kjo është që hapësh krahun. Mos mundohesh fare. Ja diet njëri kështu që të bën. Të varosh shumë shpejt. Me këto të larat, jo, e ka fatallje. Shumë e drejtë. Të qeshin kështu. Ide e mirë do mm. ishte, se jo. Kjo është për ty domethënë. Pra, do e merrje një gjysmë ore më shumë gjumë. Dhe do ta merrja më shumë. Gjithsesi përkryer njëherë, miq të dashur, të çohesh në 6. Po jo shikoj çfarë ndodh. Duke qenë se për ditë ne e kemi zgjimin shumë të hershëm, mhm. mua më qellon që edhe në fundjavë, të shtunën dhe të dielën, të zgjohem në orën 6. Po, jo në orën 5, por në orën 6. Po për ty Olga, si është një mëngjes, mëngjesi i përkryer? Dhe kjo është vrasëse se thua zot, si nuk fjeta dot dhe gjysëm ore. E di, uh, mëngjesi një mëngjes i përkryer për uh, për mua. Mm. Ka qenë kur mm. ishim një 2 a 3 ditë në në Paris me familjen atje. Ishte ishte mirë sepse tani më lër ta bëj atë se më erdhi. Tani unë thashë thashë thashë për mëngjeset brenda vendit. Jo, jo, unë thash mëngjesi i përkryer, unë nuk ju vura kushte tani. Sa sa ju frenon fantazia, aq frenoni ah. veten po pastaj. Mm. E di pse? Atje kishte një, ishte një hotel i vogël, ishte pranë qendrës ishte kështu në. Ata po uh, edhe janë këto janë këto si bufe që vendosen në mëngjes, domethënë mm. që ke bukët e ndryshme, djathrat, ku di un reçelrat. Mm. Nutella të gjitha, merrja dhe çunin edhe me bashkëshorten atje. Dhe ata kishin një hapësirë që që ishte në oborrin e brendshëm të hotelit dhe ishte si ta përshkruaj pak si si serrë. Mm. Do me thënë me me xham, ishte me xham, kështu që lejonte që të të hynte drita e mëngjesit. Edhe të kishte edhe panoramë. Por kishte edhe pamje. Nuk kishte mm. ndonjë far pamje, por të paktën drita hynte, po ishte e ngrohtë, ishte ambienti ishte i mbyllur, por me qelq. Edhe ishte shumë mirë. Ishte shumë mirë, atëse. Unë mund të merrje këto uh, bukët që sa kishin ardhur nga bulonzheria. Ato dy ditë. Tam. Edhe në dhomë që kisha edhe wifi kështu e hapja celularin me TuneIn edhe dëgjoja klubin e mëngjesit, pastaj zbrisja poshtë atje. Mhm. Oh, ishte gallat. Dhe janë atje nëpër hotele janë këto, ëm, um, këto furçat. I kam dashur. I keni parasysh këto furçat, këto furçat rrumbullake të kë, të këpucëve, ku mund të lustrosh këpucët që mm. edhe çuni që u, u marros mbas atyre lëvizjeve. Ishte shumë qejf të bëje atë. Elona na ka shkruar thotë mëngjes i përkryer për mua është kur Interi ka fituar një natë më parë. Aha. Bravo. Shkruan Florenci çdo mëngjes me 100.4 është ok, thot ai. Për këngën kërkon uh, nga Drake, Flori, mm -hmm. uh, Hotline Bling. Oh. Kështu që t'ia luajmë pak atë. Mm -hmm. Hotline Bling për uh, Florenc Çerekjen që na shkruan. Përshëndetje. Po. Nga Elbasani kam përshtypjen un po. Mhm. Po, uh, Flori do të të shkruaj sot me ato pjesët që më duhen për golfin. Po. Golfi im ka jetë të re. Golfi im kaloi testin teknik. Edhe po. për një vit është në duar të Blendit. Po. Jo, jo, shikoj, është është mirë se un kujdesem për të, është mirë. To golfat kaç mace. Pastaj mirë është po. Po ti ç'e kemi Olta, qen. Gjëja më e mirë që Altini ka ka shtuar në makinë ishte e kam patalli tani, nuk po. Mm, Hama. Ku shkuam në ku shkuam në Razëm që ishim bashkë, mhm. Altini ngiste. Jeri ulur përpara, unë ngjeshur me Oltën po edhe Orgesën nga pas. Mhm. Ishte ajo ajo ajo mrroklla që mori dhuratë nga dyqan taksi.com. Po. Mrroklla që lidh që lidh radion, më falni, në këtë rast ishte telefoni. Telefoni. Është super mm. mrrokull. Me me me me kasetofonin e makinës. Mhm. Mm Ça lëshon ajo, ai lëshon një frekuencë FM. Po, një frekuencë, po. po. Ti do të gjesh një frekuencë bosh. Po. Është një menjëherë. Pikërisht. Është një është një është një mrrokull e vogël që e kanë tek dyqan taksi.com. Ti e lidh Siç lidhet, siç lidhen kufjet e lidh me telefonin dhe ajo pastaj lëshon një sinjal FM. Dhe ti duhet të gjesh një një frekuencë ku nuk ka një stacion, pra nuk do ta vësh te 100.4, mm -hmm, sepse të ndërhyn ndërhyn me frekuencën tonë edhe nuk dëgjohet mirë, por gjen një frekuencë të lirë dhe muzikën që ti ke në në telefon mund ta dëgjosh sikur pra telefoni praktikisht bëhet një stacion i vogël radiofonik mm -hmm. brenda makinës. Tam, është super. Po. Edhe dëgjohet, dëgjohet shumë mirë. E kam edhe unë të datë zimët. E ke edhe ti atë? Po. Te Mica, jo te. Mica. Se jo, jo. ishin duke ikë për Shkodër. E thon Mica. Po, Mica. Apo jo. Mm, mm, mm, shumë mirë. Ehm, um, tani kemi për të dëgjuar edhe një herë zërin që Altini ka gatitur për sot, po ju them nuk është e vështirë. Jo, është e thjeshtë. Është shumë shumë tipik, po. Mm. Shumë tipik. Ky zë, Tani në klubin e mëngjesit. Kujdes. Jam sonte këtu për t'u dhënë përgjigje shqetësimeve tuaja familjare, shoqërore dhe shtetërore. Në pritje të telefonatave tuaja le t'i hedhim njërin sy shtypit të përditshëm. Stop Altin. Oh, stop Altin. E ka gjetur Renato. Dhe ka thënë Koço Devole. Bravo. Koço Devole është e saktë. E saktë, as kisha dyshim që ishte e saktë, me thënë të drejtën Altin. Mm -hmm. Kjo kuptoi. Atëherë Renato ka fituar një dhuratë nga Electronic Line. Le ta dëgjojmë Koçon me zërin e tij tani në klubin e mëngjesit. Jam sonte këtu për t'u dhënë përgjigje shqetësimeve tuaja familjare. Faleminderit. Okej. Okay. Kalojmë tjetri. Sot muzikën e zgjidhni ju 069 20 70 22 Hotline Bling është çfarë kërkoi Flori Tetë e 28 minuta E dëgjojmë nga Drake tani në Club FM You used to call me on my mm -mm -mm. E bukur kjo Më pëlqeu, më pëlqeu shumë këtu. Ky qeni quhet Luna. Luna. Luna. Ë uh, unë kam patur një racë të tillë është raca raca që njihet si pastori gjerman. Ë oh. uh, mm. Ja ku e ke Luna meqë do ta shohësh uh, Oxher. Mhm. Mm Kjo është Luna. Po. Një qen uh, qen i zakonshëm. Shumë mirë. Po ky i zoti i qenit është një djalosh i cili me punë është peshkatar. Mm. Dhe quhet Koner. Koneri ishte një ditë në varkën e tij duke gritur, uh, mm. kishte hedhur um, këto quhen uh, kurthe për për uh, këto uh, karavidhet. Mm, okay. Janë si tip kafazesh që që lëshohen në det. Mm Edhe ato ndjellin karavide, nuk e di tamam se si është procesi këtyre, por karavidja ngel. Pra, është si një si kurth. Po, okay. Dhe pastaj shkon ti me varkë, ato pluskojnë, kanë këto pluskuset mm -hmm. që duken. Edhe shkon me varkë më vonë, edhe fillon i tërheq ato kafazet dhe shikon ç'ke zënë. Po. Pikërisht këtë po bënte Koneri kur Luna bie në bie në det. Oh. Dhe janë rreth 4 milje larg bregut, që do thotë uh, diku tek 6 pikë sa kilometra. Jo pak, po. E ka kërkuar qenin dhe nuk e ka dalë. Ë uh, kërko, e kërko, e kërko. A humbi. Humbi qeni. Uh mhm. -huh. Humbi qeni në ujë, nuk nuk po gjendej dot. Ky u soll vërdall me varkë për orë të tëra. Madje e ndihmuan edhe disa çuna që punonin në në marinë, është një bazë atje. e marinës itali e marinës amerikane, mm -hmm. afër San Diegos. Dolën dhe këta në det për ta kërkuar qenin, por nuk e gjetën. Kështu që përfundimisht Luna u shpall e humbur, pra. Po. e ngordhur. Mm. Vetëm se kalojnë 5 javë edhe një ditë prej ditësh në një ishull atje pranë duke kaluar me makinë, me mm. kamion disa çuna të makinë të Marinës. Shohin Lunën, Lunën oh. që ishte ulur buzë rrugës dhe tundte bishtin. Po. Pesë javë më vonë. Po sa mirë. Pesë javë më vonë, uh, Luna ishte gjallë, ishte shëndoshë e mirë, ishte uh, e çuan tek mjekët, tek veterinerët. E kontrolluan. E kontrolluan dhe veterineri uh, e shpalli të dobësuar, por vetëm kaq. Kishte rënë pak nga pesha. Kishte rënë pak nga pesha, kishte kishte ngrënë, kishte ngrënë peshq që nxjerr deti uh mhm. -huh. dhe mund të ketë gjuajtur ë uh, thonë ata minj të ishullit a diçka tjetër, uh mhm. -huh. kafshë të vogla që që mund t'i kenë shërbyer. Por uh, përveçse ishte holluar pak, asnjë gjë tjetër, s'e kishte gjetur, oh, kështu që ia kanë sjellë Lunën edhe një herë të zotit Konerit. dhe janë janë ribashkuar. Kështu që është ka qenë një fund i lumtur për për qenin. Por thonë Luna ka arritur që të notojë për rreth 6 kilometra pra. Që nuk janë pak për nuk janë pak për një qen, mm. po. Por qeni s'mbytet asnjëherë. Jo, kam përshtypjen që edhe mbytet ore, po. Se po të të lënë forcat, po, mm. ka treguar vendosmëri si thua, mm. edhe ka pasur guxim. Ia ka dalë. Ia ka dalë, ka ka gjetur bregun më të afërt dhe ia ka dalë. 5 javë Më vonë qeni gjendet gjallë. Hmm. Edhe ju e dini kush kush ka pasur qena, kush ka qen? Se sa e fortë hmm. bëhet lidhja midis njeriut dhe kafshës. Është e vërtetë. Në çfarë gëzimi është kur të kthehet një Se kjo është problemi. Është pjesëtar i familjes. Oh, me bëj. Është pjesëtar i familjes. Po pra. Thjesht ka dy këmbë më tepër. Po janë shumë të mirë. Po. Shumë mirë. Po shihja një dje pra. Ai ishte shumë i bukur. Po shihja një të vogël dje, si çokollatë. Komplet ngjyrë çokollate dhe sy, sy të kaltra Sy bardhë kështu mm. është ka, ka mix husky Domethënë duhet të ketë husky është mat Siç i themi kështu Po ishte shumë i përzier, bukur po. vërtet pa. Po shumë i bukur e, sa, e, Nuk e di, të ta thujnë se më këta Kishte kafaze atje Dhe unë shkova për ushqim peshqish Në fakt tek dyqani i kafshëve Nuk isha për, për qenin po Po i shikon kështu edhe edhe të vjen në Kërkon ai janë shumë gjynah, shumë kafaze. Vjen shumë keq kur i mm. shikon kafaze është është. Tmerr është, me thënë drejtën. Mhm. S'është mënyrë për ta trajtuar kafshët. Ata duan aq shumë, po iu afrove ti te kafazi, hidhen përpjetë, hidhen përpjetë, mm. ngore, ngore, ngore. Po jam duke duke e vrarë mendjen, vetëm që nëse do ta merrja një qen nuk di ça të bëj, çuna dhe goca, nuk di ça të bëj. Duhet ta mendosh. Qejfi ma ka shumë, kam patur në të kaluarën. Mm. E di çfarë do të thotë të jesh uh, të kesh qen, por është puna që ata kanë nevojë për kohën. Duhet t'i nxjerrësh për ditë. Du kanë nevojë për kujdes, kanë shpenzime, nuk janë Kjo është një nga gabimet që njerëzit i bëjnë ata që nuk kanë patur ndonjëherë më parë qen që mm. nuk e dinë. Dorë e parë, ë uh, nuk i bëjnë mirë llogaritë. Domethënë unë di shumë raste, e kam seriozisht këtë pjesë, që di shumë raste ku... Ha, më njëherë, fol ti njëherë seriozisht e... Njerëzit me këto shakarat e tua. Blerë, kanë blerë qen, e kanë mbajtur për tre muaj dhe më pas e kanë braktisur. Po pra. Dhe kjo është për të ardhur keq. Sepse ti shikon në rrugë edhe qenë që janë uh, race, apo janë një lloj uh, race shumë e veçantë, por që janë braktisur nga ata që i kanë blerë më parë. Që duken si qen rruge. Kështu që duhet menduar mirë kjo pjesë. Pasi është braktisur. Jo, po shumë shumë qenë që ne i shohim në rrugë janë qenë të braktisur. Këtë ta them me siguri sepse e di shumë mirë. Po jeri, sot e kam bërë rrugën me zigzake se ishte i mbushur blloku me qen. Ashtu. Po, mm. nga njëri trotuar në tjetrin kam kaluar. Ti je e sigurt Olta që Të gjithë të braktisur m'u dukën qentë. Është ai mallkimi që të kemi dhënë këtu në klubin e mëngjesit, hëngshin qentë. A thua? Ha, ah, kush thua ti? Leka Zogu. Ah, pra, okay. Leka Zogu domethënë me me diferencë thot po edhe edhe Leka Megin e ka. Po, po, po. Nuk e di ça i lidh gjithë. Se ç'ka një të re gjatë. Ka një gjë. Tani ndihma për çfarë duhej. Jo, të më jepte leje në mm. mënyrë që ta ta mbanim këtu në studio pra gjatë gjatë emisionit. Unë jam dakord. Në orën 10 do ikte ai. Ti e vën leje. Çiçin për jashtë tek shefi këtu jeti. Tek kopshti. Jo. profesori numër 1 në departamentin e komunikimit. Ëh. Mm -hmm. Dhe ai sillte qenin me vete. Oh, në ndje, kemi pas një klasë që ka qenë me moket, siç është kjo këtu. Po ca më e madhe si si hapësirë, ose nxinte shumë veta. Edhe ishte e gjitha me përgjatë gjithë mureve kishte kompjutera se. Mhm. Mm bëhej uh, lënda e fotografisë digjitale aty etj këto. Dhe ai sillte një qen që quhej Muki. Ishte një qen mix kishte shepherd, kishte pak danez brenda, mm. qen i madh i verdh. Ishte kështu i verdh, po me veshët përpjetë. Shumë i bukur, por mhm. shumë i urtë. E Muki rrinte gjithmonë vinte atje, merrte nonjë erë kështu e kupton. Shumë i sjellshëm. Pastaj ulej gjëkundi, rrinte qetë. Dhe profesori vinte në në shkollë gjithmonë, gjithmonë, gjithmonë me qenin. A mësonte mm. ky? Ishte Sa ata nuk janë të urtë kështu, vetëm kur hapin atë gojën kështu, që shtriqen. Që bëjnë ato gjë kështu, po, gjë për po. qenësh. Po thonë që është uh, kafsha shumë e mirë për fëmijët gjithashtu. Mm -hmm. um, edhe për moshën e tretë. Edhe për moshën e tretë, po unë jam uh, jo, akoma jo, jo. i ri, Olta. Okej, okay, okej. Okay. Faleminderit për këtë. Sa po, për vete? Jo, dua të them, është shumë i mirë për për fëmijët dhe dhe edhe për për moshën tonë. uh, ul stresin. Domthonë, qofshin macet, qofshin qentë. Por nëse përkëdhel një mace apo një qen e kalon kohë me ta, nivele stresi që shkaktojnë sëmundje tek njeriu, që nga të ftohtat deri tek tumoret, deri tek të ngrohtat. Këto këto këto gjërat e këqija, domethënë që janë të ngadalshme po. Këto që s'kanë shërim. T'i ulin, t'i ulin këto, këto situata. Në 5 mace, një 500. Unë kam vendosur ta marr kur të shkoj në moshën e tretë. Ata fillon me një një herë. Pastaj mendo për të shtuar. Kur t'ikin fëmijët nga shtëpia? Jo, ma thjesha, se ka një ka një ka dy lloj qasjesh në Shqipëri. Ka një lloj qasje që i kanë frikë qentë. Ë, uh, thonë i kanë frikë qentë, sidomos tek fëmijët se qentë ose macet janë fshin për për fëmijët, më kanë mikrobe, mos mm. sëmuren fëmijët mos ashtu. Po të lexosh edhe në sasi minimale, mm -hmm. e kupton që ajo është është thjesht mos mosdije, domethënë e vërteta shkencore është komplet ndryshe. Mjek, profesor, doktor rekomandojnë kafshët në shtëpi, jo vetëm për efektet pozitive për shëndetin, po themi fizik, por edhe shëndetin psikologjik, mm -hmm. mendor të të fëmijëve. I vetmi problem është që ne kem jemi të ikur gjithë ditën nga shtëpia dhe kemi sa. Ne po them pra duhet ta sjellësh me vete këtu. Po ja e solle këtu. Po pastaj kur të ikësh diku tjetër, ta marrësh me vete. Me vete, ku kudo, unë dhe qeni. Ne Olta. Jo. Do ndihmojmë. Unë mund të isha njeriu me qen, Olta. Unë nuk mund të isha. Ishte një çikë përsim për mua, se s'më ka parë njeri me qen deri tani, por unë mund të bëhesha njeriu me qen. Siç po. është njeriu me top, me ato gruda, apo njeriu me shenjë. Le ta provojmë. Al Pacino. Dhe ai do të ishte me fat, do të ishte qeni me njeri. Po. Ai do të ishte qeni me njeri, me shok, qeni me, me shok, shok, po. Qeni me shok. Ha? Unë kam provojë ti pari. Po shihni mua? Unë jam pro për vete. Në emision me qeni, unë kam provojë. Ti ke pak më shumë. Nëse e kemi qejf. Po. Por që duhet mendosh. Mm. Ka gjithmonë një po. Imagjinoj tani Fevziun që bën një emision ku më fton dhe mua. Ty dhe qenin tënd. Po po, me gjithë po, po. qenin. Por pastaj po thosha, se kush ka qen tjetër? Unë masën time. Jo, mund të ishte edhe nëse Fevziu po dëgjon në këtë moment apo ndonjë koleg i Fevziut, ia kemi dhuruar këtë ide, le ta marrin. Bëjnë një emision me njerëz që kanë qen, mace, mm. po qen zakonisht. Unë kam. E t'i sjellin të gjithë në studio, për shembull Iva Tiço ka qen. Pam, pam. Po Iva të shkojë në emision bashkë me qenin. Me gjithë qenin e saj. Pam. Ëh, Nuk e di, Gjergj Bojaxhi ka qen. Të shkojnë në emision, atje të jenë tetë të ftuar me tetë kafshë. Super. Mund të jetë ndonjëri kështu me me me kavanoz me peshk, me peshkun e vet. Po. Për shembull, ai që s'ka. Po po imagjinoj që që gjithë qentë janë Imagjino ulur ndonjëri me me një gjarpër të madh e tmerrshme. te e, te te këmbët e Te këmbët e të zotëve, domethënë janë ulur të gjithë qentë. Po zakonisht mm. bëjnë. Dhe këta flasin për eksperiencat e dhe Indrit Kasmi, pastaj regjisori që bën bën planet e kafshëve. Më ato. Po, kjo është bukur, po kur qentë fillojnë dhe zihen me njëri-tjetrin si bëhet. Po në Opinion. Se në rrugë. Sa ndryshimi po. ka në Opinion është. Në Opinion... Nuk shtyhet pa pak sherr. Elta, kjo është ideja. Zëre, zëre se ke ftuar uh, gazetarët. Është një gjë. Pastaj kafshët kanë një gjë të mirë që fillimisht pa u njohur bëjnë këtë lloj sherri të vogël, pastaj po. kur fillojnë dhe njihen bëhen po, më po, të paqtë. Po, ulen atje. Është vërtet. Dhe dhe në fund fare, në fund fare Hapet plani i fundit. Pjesa e është Fevziu me kalë. Në mes të studios Fevziu vetë me kalë. E kam rëndësish. E don. Natën e mirë, shihemi herën tjetër dhe ja vëmë me shumë kështu. Taf, taf, e kali dy herë kështu. Dhe ikën me galop. Nejse. Ja. Për shembull Albin një demonstrim i vogël. E ke kalin gati? Gati. Unë kam Fevziun këtu, ti vër kalin. Jepi. Çfarë misteri ka? Okej, dakor, dakor. Kemi ta jo. Çka ka Blendi? Është në siklet apo? Atëherë, dëgjo. Le bëjmë një kuiz, le të fillojmë dhe kuizin me seri tani dhe shkojmë tek muzika. Muzikën e zgjidhni ju, është e premte miq të dashur. 8:56 në këto momente. Sot si tematikë të kuizit me seri kemi Business 2015. Dekor. Business. World Business. World Business Report. On the Breakfast Club. Atëherë, në muajin korrik të vitit 2015, kjo kompani prodhimi makinash mm -hmm. zëvendësoi Toyota-n si më e madhja në botë. Okej. Okay. 0-6-9-20-7-2-22 Dërgoni mesazhet tuaja Në korrik të vitit 2015 Kjo, uh, kjo markë e prodhimit makinave Kjo kompani e prodhimit makinave Tejkaloi Toyotën Dhe mbajti vendin Si e para në botë Më e madhja në botë Runaway tani 98 minuta jemi me klubin e mëngjesit. Ora është fiks tani për të nisur Sharadion, gocat janë gati. Po, e vërtetë. Okay se Olta njëra është gati. Është gati. Se Olta më lër radhë Altin. Olta po, jam mirë. Po nuk sa të turin. A ka mundësi Altin të më lësh radhë, vazhdojmë Sharadion. Olta ka lindur gati. Ëm Fjala e parë, e di ça ka qenë fjala e parë. Mm. E ke parasysh kur janë ato mëngjeset me diell? Po. Edhe di. S'e ka pa këtë. Të pysh ditën. Nëse Olta. Ehm, gati për Sharadio? Gati, gati, po. Le të bëjmë, le të bëjmë një gjë të vogël, meqë ka pasur përgjigje. Olta, ë, po. uh, përgjigjja e saktë ishte Po. Në cilën nga? Pyetjen e Se kemi dy të sakta. Kanë gjetur edhe tingullin edhe ah, pyetjen tënde. Kanë po, gjetur edhe tingullin, po ju bravo juve. Gjitha për një në fillim me tingullin. Ky është një Është një shimpanze e vogël. Bravo. Është një shimpanze e vogël. Ose majmun siç kanë thënë të tjerë. Mhm. Kush ka qenë i pari? Është Atea e para 742 mbaron numri. Më fal. Fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Bravo i qoftë, një dhuratë nga dyqan taksi.com edhe njëherë emri e gocës? Atea. Atea. Mhm. Mm të lumtë Atea. Bravo. Mhm. Mm Ndërkohë që në pyetjen time ishte ishte kjo pyetje në vitin 2015, në korrik të vitit 2015, mm -hmm. kjo kompani e prodhimit makinave tejkaloi Toyotën duke u bërë më e madhja në botë. Është Volkswagen. Volkswagen. Është Luani 053 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Mm-hmm. Bravo Luan. Mm-hmm. Bravo i qoftë. Është Volkswageni. Mm-hmm. Vetëm tek uh, Porsche Albania meqë ra fjala ekskluzive e Volkswagenit në Shqipëri, Porsche Albania tek autostrada Tiranë-Durrës. Duhet një i ri, me thënë të drejtën. Një krem duash. Do një krem duash ju? Na. E duam me vërtet, jo kështu kot. Roberto ka shkruar, thotë mëngjesi i përkryer për mua, thotë besoj se nuk do të kishte mëngjes më të përkryer sesa të zgjohesh duke menduar se je me fat që jeton akoma, që je me fat që ke atë uh, që je me fat për atë çfarë ti je. Nuk ka mëngjes më të përkryer sesa të ngrihesh në këmbë dhe të shikosh se je i shëndosh dhe të kënaqesh me ato pak apo shumë gjëra të mira materiale, shërbime që ti ke apo që të ofrohen. Një mëngjes i përkryer do të ishte të zgjohesha me shpresën që edhe vendi im një ditë do të ofrojë atë çfarë sot për sot po më ofron vendi dheu i huaj. Nga na shkruan mm. Roberto ja. Aha. Nga Italia duhet të jetë rrezik. Ndërsa ka Roberto. Ka mundsi. Ka mundsi. Nuk e di. Ëm, um, Mëngjesi i përkryer është kur zgjohesh me tingujt e klubit të mëngjesit në Club FM, shkruan Ani. Wow. Faleminderit. Klubit të mëngjesit. Gjove. Atë gjove. Mm, mm. Ë uh, kanë kërkuar nga Sean Paul një këngë Altin, nëse mundesh. Dhe goca tani meqë duan Sharadio, Sharadio le të kenë. Gati. Pra, Gati jemi, po. Tani u lodhëm se dua më. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Hajde goca. Po. Fjala juaj është një send. Jo. Një ngol ngelet me koncepte, me veprime, me Po ju. Është një ushqim. E çon sikur ke çfarë? Kemi ngelur në. Ushqim, jo. Është një koncept. Po, aty, teknik, teknik. Po gjasat janë të jetë një lloj veprimi mendoj. Teknikisht, jo. Ah, jo, jo, jo, është është koncept. Mhm. Është një është një Por kur themi oh. veprim mund të themi një ndihmë aman se. Po nuk ka lidhje me ah. veprimin, do i mm. ngatrosh. Po mund të veprosh si i tillë. Ëh? Po, mirë, okay. Okay. Është një është një mund të veprosh si idiot për shembull, je në rrugën e duhur. Po, shumë në rrugën e duhur je. Është një tipar, një tipar i njeriut. Po, mm. ca e kanë me shumicë, ca Një tipar negativ pra i njeriut. Negativ. Negativ i bie ieri, domethënë negativ me konotacion negativ. Po. Unë do të thoshë që po. po. Atëherë, një domethënë i bie ka të bëjë me me xhelozi. Ja. Me smirë? Jo. Ja. Me inatin. Vetëm ja, ja. kujdes kur thoni fjalët, ë. Me h, me hakmarrje. Jo. Ja. Mund të veprosh si një m. Jo. Jo. Si maskara. No, no, no. Ja. Ka të bëjë me të me ndjenjën që është tek dashuria e kundërt e kundërt, domethënë. Jo, jo, nuk ka të bëjë me atë. Urrejtja, xhelozi. Jo, jo, jo, jo, po jo, pra jo. Ka të bëjë me hajdullikun. Vjedhjen me pandeshmërinë. Por, po, nëse ti ke këtë, je hajdut më i zoti, do thosha unë. Pra, nëse nëse përdor DR, është DR. DR është. DR. Dr. Jo, jo. Dredhi. Jo, jo, jo dredhi, tjetër. Jo dredhi. Me D fillon. Me D fillon, jo dredhi. Por, ah. yes. Edhe me ndihmat e ndihmat e njerit s'e gjen. Zdua. Jo dredhi, po por Lori e ka gjetur. Da, çfarë? O Lori. Lori e ka. Po jo më Lori tash jo. Çfarë është? Po? Një inat po vjen vetëm vetëm se e gjeti Lori. Lëre fare. Ua, s'e gjej dot. As unë s'po gjej dot. D dhe i është gërma e dytë. Ah, ah, ah, pra. Ajo për atë mbahet në fakt, po, po pra. neve ishim. Fitch e uli mm. pritshmërinë e këtij vendi të kreditit në klasifikimin CCC. Që është vetëm një shkallë më sipër falimentit. Mm. Në vitin 2011, mm -hmm. agjencia Fitch e uli ratingun e kreditit të këtij vendi në CCC, që është vetëm një shkallë larg falimentit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Për cilin vend bëhet fjalë? Shkojmë në një ndërprerje shumë të shkurtër dhe kthehemi sërish këtu në klubin e mëngjesit. Once I was seven years old, my mama told me go ku filmat shihen në standardin bashkohor. Absolutisht. Edhe dhe kjo është një gjë shumë e mirë se kur shkon për film shkon për qejf njeriu. S'shkon njeri n'kinema për hall. Është vërtetë. Kështu që në një farë mënyrë Ingrid, po. edhe ne emisionin për qejf e bëjmë, po edhe ti ke një farë në e di që s'është qejf puna, se është është e lodhshme, po punë qejfi ke. Punë filmash. Uh, në fakt nëse do duhet të zgjidhja punën ideale, kjo ka balancën e duhur të të subjektit shumë interesant, mm -hmm. të marketingut edhe të punës, kështu që është. Kryqëzimi të dyjave. Kryqëzimi të po, dyjave. Po, si ia bën me këtë me me nevojën se duhet të shikosh shumë filma? Uh, shikoj, shikoj. Unë n'fakt shikoj shumë filma në përgjithësi, po mm. tani edhe duhet të shikoj shumë po. filma, kështu që. E shikon këto të fundit që dalin. Gjithmonë, gjithmonë, po. sepse duhet të kem një lloj uh, feedback-u, mm. nëse më pyesin apo nëse ftohem në emision mm. kështu si po, sot. Për shembull, sa më për Brooklyn, Brooklyn duket film shumë i mirë. Brooklyn në fakt ka dalë dje, nuk kam pasur mundësi ta shikoj. Kam qenë shumë e zënë sepse do të tregoj pse kam qenë shumë okay. e zënë. Ë, uh, është një film që ka qenë kandidaturë për Oscar edhe pritet që të jetë shumë i mirë. Ne po shikonim një një trailer, uh, ka më shumë dje apo pardje? Dje, dje. Dje ishte, po. Mm -hmm. uh, Po shkonim live po. në në ekran këtu gjatë emisionit. Po. E kam parasysh se e kam parë edhe më përpara, domethënë kjo historia e e emigracionit, ajo shkon në Brooklyn. Që shkon në Brooklyn. Krijon atë jetën e vet, ka mallin për familjen, pastaj i duhet që të udhëtojë, të kthehet edhe një herë në Irlandë për një vdekjen e nënës për ta varrosur. Gjithmonë ajo. Po, dhe ajo ka dy. Ai momenti kur gjendesh midis dy vendeve. Kan ka vendosur dy çuna, njërin andej tjetrin këtej. Po. Për ta komplikuar më shumë. Për ta komplikuar pak më shumë, kthehet Kung Fu Panda. Oh. Që sot është meqë ra fjala Kung Fu Panda 3, miq të dashur, uh, Jack Black në në rolin e Pandas. Uh, po. Zërin atje po. Ka në orën 15, 16, 17 dhe 18. Këto janë oraret po, mirë. Sot kemi 4 orare, kurse gjatë fundjavës kemi 8 orare. Mm -hmm. Që oh. po po, 8 orare fillojnë që nga ora 11, po. fillojnë që nga ora 11, edhe pastaj janë deri mbasdite. Uh, panda është është themi hiti kësaj jave. Po, pra, Ndoshta edhe i muajit, po hiti kësaj jave. Është është fantastik. Pa, tani se këto këto janë filma që tërheqin edhe të rriturit dhe fëmijë. Absolutisht. Këto filma të këtij niveli, domethënë uh, Pixar-at, uh, Disney mm, edhe këta të tjerët. Dreamworks është në këtë po. rast Kung Fu Panda po. dhe është uh, është një film që po presim absolutisht. Gjëra shumë mira, Shrek-un ka këtë. Po, po, po. Bën gjithmonë punë të jashtëzakonshme dhe nuk kapin vetëm një. Vetëm drejtim, jam fan i Pixar-it. Pak, pak. Më pëlqen, jo, DreamWorks është fantastik, pa, pa diskutim, po Pixari uh, nuk e di, më më pëlqen shumë këto. Pixari ne për shembull kemi tani Zootropoli, mm. që është i jashtëzakonshëm. Ai Zootropoli ka lënë nam, kam dëgjuar. Nuk e di nëse e keni parë, është fantastik. Un kam qeshur gjatë gjithë kohës, gjatë, gjatë filmit ishte Të tregoj një me cilin qeshëm gjithmonë uh, gjithkohës që ishte ai uh, Avion uh, The Brothers Grimsby. Po. Që që shfaqet, po, edhe ai është fantastik, kështu që mund ta gjeni edhe atë në Cineplex, po. është është super. Tjetër, meqë po i përmend po, shumë shpejt këtu, se janë sot, London has fallen, uh, Gerard Butler është Morgan Freeman në këtë. Shumë shpërthime, shumë uh, aksion. Efektet janë të jashtëzakonshme, edhe uh, është aksion, tip Domethën, aksion. Domethënë, um, terrorizëm i cili godet kryeqytetin krye uh, e, e Britanisë së Madhe, në kohën kur atje janë liderët botërorë dhe Londra, Londra ka rënë, është titulli i filmit. Është edhe Edhe loja e fjalëve dhe titulli gjetja, domethënë është është fantastike. Në fakt, ky është një nga ato filmat që vërtet uh, ka një efekt të, të shumëfishuar kur e shikon në, mm -hmm. në mhm. kinema, sepse ja, është aksion shumë i fortë. Mm -hmm. Gjatë gjithë kohës unë kam zyrën mes sallave dhe gjatë gjithë kohës kur jepet traileri përpara filmave, dridhet salla një që është më e madhe, është. Edhe oh, këtë filmin do ta shohim patjetër. Është vërtet edhe salla një, salla një është më e madhe dhe më Sa vende e ka? Treqind e katërmbëdhjetë. Treqind e katërmbëdhjetë vende te salla një. Është gjigante, është fantastike dhe audion e ka të jashtëzakonshëm. Po i tregoja. Është eksperienca është gjithmonë shumë e bukur aty. Po i tregoja këtyre një ditë mm. kur hymë tek Brothers Grimsby ishte atje. Po. Edhe ishte ishte nata e parë që shfaqej. Ose e dyta, diçka e tillë, dhe kishin mbetur, kishin mbetur ishin nja 20 vende bosh, të po. tjerët ishin ishin mbushur. Ishin nja 280 veta në po. sallë, diçka e mhm. tillë. Edhe nuk i gjenim dot atë, se hymë nga ana tjetër, kështu i po. thashë, thashë Ano do ulemi këtu, thashë unë se. Edhe tha, do na vijnë. Na erdhën matematike. Hynë vetëm dy vetë të tjerë. Është matematike. Vetëm dy vetë të tjerë në sallë. Është punë ligji Murphy në këtë. Jo, tamam ligji Murphy. Edhe ata Ashtu më ndodh edhe mua Blendi. Futem ndonjë herë kështu, vetëm për të parë një pjesë ose për Po. Zë një vend në cep me idenë që hë se do lëviz do kthehem në po. zyrë. Tak dy. Ata ishin shumë sjellshëm, ishte një çun një gocë që erdhi më fal tha se kush e di na vjen dhe neve tha edhe. Po aty ishin komplet ishte ai rreshti kishte një 6-7 vende të tjera, po mirë si duash. Po nuk hyri më njëri tjetër. Gjithsesi, ë uh, ne e shijuam shumë atë film, ë uh, edhe gjithmonë kur shkojmë në Cineplex. Por un kam edhe këtë kartë. Po. Ë uh, Ja bada badu card ose ju e quani unë do ta quaj ja bada badu e keni bërë shumë bukur. Po. Por është uh, karta e uh, klubit familjar të filmit. Që klubi familjar i filmit ë uh, ka përfitime. Shumë. Kështu që ata që janë të apasionuar, që shkojnë shpesh në kinema, duan që ta kenë një kartë si kjo. Pikërisht. Ë uh, po, unë dua ta theksoj që sigurisht është mm. vetëm për fëmijët, është deri në 14 vjeç. Mm -hmm. Nuk nuk bëhet fjalë për një kartë anëtarësimi të uh, Cineplex, sepse kam herë pas herë pyetje të tilla. Mm -hmm. Kjo është vetëm për fëmijët. Kjo është nëse jeni familjar. Sigurisht. Po. Prandaj është familjar i filmit. uh, ideja është që nëpërmjet kësaj karte, secili nga fëmijët mund të bëjë uh, një një formular aplikimi, merr këtë kartën, secili fëmijë duhet të ketë një kartë mm -hmm. dhe përfiton gjithmonë në çdo vizitë avantazhe. Avantazhet uh, janë konkrete. E para është një ulje, Mm -hmm. uh, ulja është nga 3 uh, nga 500 le të themi çmimi normal për të dhënë një referencë, është 350, pra le të themi që ka një ulje goxha të mirë, 20-20% në varësi edhe të filmit, sepse ne kemi një matriks për uh, për mënyrën se si e kalkulojmë uh, biletën. Mhm. Mm Kështu që le të themi që bileta fillon nga 350. Ë uh, ka çdo në çdo vizitë ka një kokoshk të vogël, ne kemi një paketë me kokoshk të vogël. Po. Jo, është ajo e vogla për po. për fëmijët që është vetëm free vetëm në rastin e Se e vogla juaj është goxha e madhe. Po se e kemi pak standardin ndryshe. I thash ti të mirë. Vogël ekstra ekstra large. Një të madhe edhe nxori ajo. Është ajo kova e madhe. Një kova. Shumë e madhe. Bucket. Po janë të mira. Oh, janë të Ja, është pra, pra karta pra, familjare. Karta familjare, po. Karta e klubit familjar të mhm. filmit uh, ofron direct discount, uh, kokoshkat e vogla në çdo vizitë dhe pastaj avantazhe të tjera. Për shembull, neve kemi një mundësi që është shumë interesante për uh, fëmijët që duan të organizojnë ditëlindje në mm -hmm. kinema, për të pasur një kinema ndrysh, uh, për të pasur një fest uh, ditëlindjeje disi më ndryshe, ne ofrojmë këtë mundësinë që uh, nëse fëmija ka kartën e klubit familjar, ne bëjmë një discount për të gjithë fëmijët. Mm -hmm. dhe të gjithë marrin nga një kokoshk falas. Dhe mund të shikojnë, për shembull, e bëj unë organizoj unë ditëlindjen e po, çunit. Po. Çuni mbush 6 vjeç, mhm. ëm, mm -hmm. sjellim, po themi, 20 fëmijë. Nuk ka rëndësi se sa mhm. fëmijë mm -hmm. bëhen. Në këtë rast nuk na ndryshon gjë. Domethënë nëse tarifa e grupit tek ne është mbi 20 veta, në këtë rast mund të jenë sa fëmijë të. E kuptoj. Ë, mm -hmm. uh, fëmija që ka ditëlindjen merr biletën edhe popcornat falas, të gjithë të tjerët marrin discountin plus uh, kokoshkat, kokoshkat falas. falas. Mm. Dhe për më tepër neve mundësojmë edhe një uh, tip faciliteti, kemi disa tavolina të vogla nëse duan të bëjnë një festë, ta vazhdojnë festën atje të pikturojnë apo uh, të presin tortën. Pra ato momentet që çdo uh, ditëlindje i kalon, si mm. thua, neve e vendosim në e, e, e vendosim atë grupin tek këndi jonë i vogël që kemi atje në në hall. Po si me... funksionon? Ka orare të caktuara apo është? Jo, në përgjithësi prindrit edhe fëmijët zgjedhin orarin që i pëlqen. Po. Përgjithësisht janë fundjavat, se sigurisht atëherë është momenti më i përshtatshëm. Uh, plus që neve gjatë fundjavave kemi e hapim kinemanë në orën 11 dhe kemi shumë filma për fëmijë gjithmonë. Domethënë gjithë fasha e parë e orareve, të paktën 1 deri le të themi në 2, mm. uh, është plot me filma që janë me po, me filma për fëmijë. Ë, kështu që është shumë mirë edhe edhe shkon me me logjikën edhe të të Super, se nuk nuk do ishte e përshtatshme për shembull, po themi kemi grup fëmijësh 5 deri në 7 vjeç më i madhi, më i madhi është 7 vjeç, duam të shikojmë një horror, për shembull ose ose një po. London has fallen, ose The Brothers Grimsby. Mm. Skenën e elefantëve. Shiko, neve në fakt kemi një politikë shumë shumë pro familjeve mm. dhe në fakt Ti e ke vënë re ne kemi pasur edhe një fushatë gjatë gjithë kohës ë uh, për për ta promovuar disi edhe uh, kartën e klubit familjar sepse duam karta është falas. Po. Po. Do ta themi ndoshta. Do do ta themi ndoshta karta sigurisht është falas, jo, jo. mjafton të vish atje të plotësosh formularin dhe ta mhm. aplikosh, edhe menjëherë bëhet aktive të nesërmen. Uh, por në këtë kuadër ne kemi dashur vërtet ta theksojmë faktin që Kemi një politikë shumë pro familjeve dhe domethënë shumë inkurajuese për uh, për të gjitha familjet që të vijnë, që të vijnë më shumë. Uh, kemi diskaunte për prindrit mm. kur mhm. uh, kur kanë uh, kartën e klubit familjar dhe të gjitha këto lloj mekanizmash me idenë që uh, normalisht të të të vijnë sa më shumë familje sepse mm -hmm. është është një lloj entertainment. Dhe të kalojnë momente të po, bukura bashkë. Po, eksakt, edhe të kalojnë mm -hmm. një moment të mirë. Uh, në këtë kuadër po prap kemi edhe këtë fundjavë do organizojmë për Kung Fu Panda, meqense Kung Fu Panda tash është një hit Këtë fundjavë kemi Ditën e Familjes. Këto janë këto organizimet që neve bëjmë ekstra, si thua, kur ka një event të rëndësishëm. Mm -hmm. uh, javën e ardhshme kemi për shembull për Batman vs Superman, po është tjetër target. Këtë që oh, uh, Batman vs Superman, uh, Ben Affleck, mm -hmm. ben Affleck si, si po. Batmani. Edhe po, Henry Cavill. Po. Këtë Henry Cavill nuk e njoh fare, unë Ben Affleck e njoh. E kam pas komshi. Ëm uh, por uh, por uh, lexoja ëm uh, Lexoja Christian Bale që thoshte që që sikur ta kisha bërë dhe një herë The Dark Knight. Tani se këto këto janë pak të komplikuara. Po. Domethënë uh, Dark Knight ka qenë një uh, triologji domethënë që e bëri një po. regjisor i caktuar që e mori në një drejtim, po themi po. personazhin e Batman. Nxori si të thuash një anë ndryshe dhe po. disa sfumatura ndryshe, e pa ndryshe. Do kisha bërë ndryshe thotë ai, duke parë tani Ben Affleck se si e ka kapur. Edhe kjo është ndryshe. Domethënë kush është pra regjisori tani? Ë uh, nuk më kujtohet. Po nëse është është tjetër regjisor po, po, po, që do të trajtojë ndryshe. Është tjetër, është DC Comics klasik. Po. Domethënë, uh, këto janë dy franchise të mëdha, Marvel dhe DC Comics që janë gjithmonë hahen me njëri mm. tjetrin. Ë mm. uh, kjo është DC Comics, uh, Marvel kishin para pak kohësh filma të tjerë, Avengers e të tjerë. Avengers edhe gjithë të tjerë. Ë uh, po duket që ka një tendencë për t'i vënë personazhet edhe heronjtë kundra njëri tjetrit, mm. sepse edhe mm. Avengers Civil War që do vi pas disa kohësh, po prap ka këtë ide e e, po. e e përballjes me njëri tjetrin. Mm. Pra, edhe brenda për brenda superherojve ka uh, ka konflikte. Ka konflikte. Si çdo familje. Po. Edhe në këtë rast, domethënë, siç është e parë, është e parë. Një soi. Është vërtet. Super, kështu që. Ë, nëse shkoni tek uh, Cineplexi, aty ku aty ku blien biletat, aty ku po. blien kokoshkat, ë tek tek banaku i madh. Mm -hmm uh, keni edhe mundësinë për të marrë ah. falas kartën që quhet klubi familjar i filmit. Kështu që prindi mund ta mund ta mbajë për po. fëmijën këtë po, kartë kur shkon me discount vet deri në një farë ore. Super. E prindi që e shoqëron. Domethënë, ë uh, ne jemi tamam, jemi përpjekur që të afrojmë uh, sa më shumë për për familjen edhe për t'i afruar gjithmonë më tepër. E fundit gjë që dua të theksoj është mm. edhe uh, këto ditët e familjes, të cilat janë vërtet aktivitete shumë interesante. Ne kemi një të dielën, Fillon nga ora 11 deri në orën 3. Mm -hmm. Edhe përpiqemi gjithmonë që të organizojmë gjëra shumë të bukura. Domethënë nuk është puna vetëm të vinë edhe të shikojnë një film edhe ë uh, kaq. Po çfarë, çfarë më shumë? Ofrojmë më shumë gjëra. Ë uh, kemi gjithmonë uh, ekipe animacioni. Në këtë rast do kemi edhe një maskotë me pandën që fëmijët mm. të bëjnë foto, mm -hmm. animacionet bëjnë këto pikturat me uh, në fytyrë, mm. ato tullumbacat, ato gjërat klasike, por kësaj radhe jemi përpjekur që të fusim edhe këtë klimën e kung fusë. Edhe është një akademi, Shaolin Kung Fu, që bën bën trajnime për fëmijë të ah, vegjël, dhe ata do vinë dhe do bëjnë po, do bëjnë edhe një demonstracion se çfarë është ky arti marcial, mhm. po do bëjnë edhe do marrin edhe fëmijët edhe do ndërveprojnë me ta. Dhe kjo është diçka ndryshe me idenë për të bërë diçka ndryshe. E kemi menduar dhe kjo. Çdo biletë, domethënë që nga sot deri të dielën, në çdo biletë për Kung Fu Panda, Ne do japim një kupon, është një fast food i ri në Tiranë që është hapur tani me ushqim aziatik. Ku është? Dhe ata është tek Blloku Kung Fu Express quhet. Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu Express. Kung Fu ishte fix domethënë po edhe është ish Buda Bar. Do ta gjejmë. Ah, okej. Është fantastik. Edhe ata janë shumë bashkëpunues edhe menjëherë sa dëgjuan që kemi Kung Fu Panda thanë, do donim të bashkoheshim me me aktivitetin tuaj dhe çdo blerje biletash ne do japim një kupon Për të marrë një discount, po për të marrë një discount atje direkt, domethënë. Që janë vlera gjithmonë të shtuara. Gjëra që ne kemi gjithmonë qejf t'i bëjmë, t'i organizojmë, sepse ose për shembull do do japim kështu free samples, japim gjithmonë free samples. Janë këta Kosmonte që ka po, e kam parë. Mm, pandën, po. do japin katalogët e tyre me ngjitëse me gjëra. Me idenë gjithmonë që të jemi brenda temës së Kung Fu Pandës, po edhe fëmijët të kënaqen gjithmonë më tepër të marrin dhurata. Cineplex Albania. Të lutem, është kënaqësi gjithmonë. Ej, edhe një herë filmat sonte që janë premierë Brooklyn, Kung Fu Panda 3, që rikthehet mbas uh, dy hitesh të mëparshme dhe London Has Fallen, uh, filmi aksion uh, me terrorizmin edhe me shpërthime të jashtëzakonshme. Gerard Butler, Morgan Freeman janë ato se ka edhe edhe këtë pjesën e aktorëve të afirmuar. Dëgjojmë tani Drag Me Down, kjo është nga One Direction, ora është 9:37 minuta mirëmëngjes. I got a river for a soul and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left. Unë i kam letrat Janë tre Gati pra Olta Çuna dhe goca Ta Të zgjedhë apo të zgjedhë Do të luajmë sa e njohim Kolegun, kolegen, shohim se kujt do t'i bjerë fati i kuq Për të qenë uh, viktima e lojës Hajde, jeni ndaj se Unë e tjetë Pa të sosho jeri Unë e pa të sosho jeri Jeri, uh, Jeri është viktima e lojës. Jeri të do fati shumë. Zemra e kuqe i ka rënë Jerit. Atëherë Jeri, unë kam tre pyetje për ty, por më parë këto pyetje do t'ia bëj dëgjuesve tanë të mrekullueshëm dhe Altinit dhe Oltës që janë uh, pjesëmarrësit e lojës. Altin Olta jeni gati? Po, po. Gati jemi. Me qillotat. Mm. Mhm. Çorapet mm. Olta ngriji çorapet tek gjuri. Jo, jo. Uniformën, të lutem. Do të bëjmë çim më pas. Hajde. Jo, Olta se provokon ashtu. Okej. Okay. Provokon qenin që do të kafshojë këmbën. Ë, uh, ke nevojë për një lapustil Olta? S'kam asgjë as letra. Kam një të kuq të trashë, do? Po hidhe. Urdhëro. Mjafton të jetë. Po të zi të trashë ke se kam një të zi të trashë, urdhëro një të zi të trashë. Mash. Është pak me push ai Altin. Jeri ka flokët blu dhe po dëgjon muzik, nuk na dëgjon se çfarë ngjet. Un kam tre pyetje të cilat përfundimisht ja drejtojmë Jerit mbas pak, por fillimisht këto pyetje janë për ju. Janë për ju e gjithashtu janë për Oltën dhe Altinin që do mundohen ta parashikojnë kolegen. Ne shikojmë nëse do ta parashikojnë siç duhet dhe pastaj të ballafaqohemi me përgjigjet që Jeri do jap. Do mundohemi. Atëherë. Pyetja e parë për Jerin është kjo. Okej. Okay. Okej. Okay. Pyetja numër 2. Jepi. Jeri. Po. Do të zgjidhje që të qaje pa pushim për gjithë jetën apo të bëje çiçin pa pushim gjithë jetën. Oh. Kshu pa ndërprerje? Pa ndërprerje. Uj nga lart apo? Pa ndërprerje, po. Të qaje pa pushim gjithë jetën. Kudo. Kudo, kudo, kudo, kudo, kudo. Apo të bëje çiçin pa pushim gjithë jetën. Ça zgjidhje kjo, më të thosh për këtë. Të vjen vështirë. Ma e di situata absurde. Lagështir dynjaja. Lagështir dynjaja. Kjo të prish dasmën. Kur mendon se i ke dëgjuar të gjitha? Po, po. Do të qaj në dasëm Jeri për shumë oh, këtë prish. Kupton që s'ke dëgjuar. Po edhe do të çohet Jeri të kërcej duke Po mirë, mund të bëjë një zgjidhje tjetër. Po mund të bëjë një zgjidhje, është vërtet. Mund të bëjë një zgjidhje. I bie të tojmë pishin. Po siç thon ti Olta, në mos rrjedh do pikojë. Po po. Jeri në këtë rast nuk ka as fuqi mbajtëse, ë? I bie që Ajo vetëm rrjedh. Ska fare. Okej. Okay. Rrjedh nga lart dhe rrjedh nga poshtë. Kjo është ideja. Lotët rrjedhin ose ose çiçi rrjedh. Po. Pyetja numër 3 dhe e fundit për Jeri. Jeri. Kjo është edhe më Kjo është më delikate, më kuptimplote. Se këto tjerë ça ishin. Po, Olta, Kur mendon që ke dëgjuar. Kemi gjithmonë një klimaks. Okej. Okay. Ky është klimaksi që po vjen tani. Okej. Okay. Atë. Okej. Okay. Hmm. Jeri do të zgjidhje të shpëtoje nga vdekja e sigurt. Kolegët e klubit të mëngjesit. Po. Imagjinoni që që ne ta kemi Domethënë jemi në një makinë dhe po shkojmë drejt një gremine. Mhm. Mm dhe jemi katër ne, jemi ne të katër, pra unë, po. ti Altin, Olta dhe Lori. Jeri do zgjidhte na shpëtonte ne të katërt nga një vdekje e sigurt apo të shpëtonte 40 të panjohur. Nga një vdekje e sigurt. Au. Po. Unë e dua jetën, ha. Mos do më lërë Jeri të vdes. Mirëpo, ne jemi katër, ata janë 40. Pa po, ma nuk i njeh, nuk ka lidhje me ta. Plus 36 jetë njerëzish. Olta, në një llogari të thjeshtë. Unë e bëj shumë shpejt llogaritë. Oke, okay, në rregull. Pra, Jeri do zgjidhte të shpëtonte nga vdekja e sigurt, 4 kolegë të klubit të mëngjesit. Pra, mua. Altinin. A, Martin, thuaj mua. Mua. Mua, mua. Mua. Apo Stone Cold nga Demi Lovato Tani në klubin e mëngjesit mm, Hello Mirëmëngjesi të gjithëve How are ya? Më thanë, Blendi që pyetjet e tua sot ishin pak të vështira Janë pak të vështira Jeri Por Janë dilema më shumë Po pra, dilema të forta Dilema dhe Se sa të vështira vetë. Trilema, po. Okej. Okay. Atëherë gati? Gati. Gati. Le të dëgjojmë përgjigjet e Jerit dhe të shohim se si e kanë parashikuar atë kolegët Altin me një tra të zi dhe Olta me një tra të kuq. Po, dakord. Kujdes. Kuq e zi. Mm. Atëherë Altin, uh, Falieri. Mm. Do të zgjidhje. Mm. Të kishe 3 muaj shi pa pushim. Pa pushim. Temperatura të padurueshme, me thënë të drejtën. Ditën e natën do në Tiranë pra. Në Tiranë. Mund të kesh dhe diku tjetër. Po. po. Tashi unë me shiun, po të vazhdojë 3 muaj do kem shumë probleme. Nuk ka rëndësi, është do zgjidhja 41 gradë. Po mirë, mund ta bëj një llogari unë me zë, apo? Mund ta bësh jo. Jeri patjetër. 3 muaj 41 gradë ka thënë Olta. Bravo Olta. Ndërsa Altini ka thënë 3 muaj me shi. Jo, Altini. Ah, më vjen keq. Pra Jeri do të zgjidhte 41 gradë Celsius. Diellin, po. Po. Një skuqim vezët te kofano e makinës. Po s'do ishte hera e parë kjo. I bie 41 gradë në Tiranë, se shkon, shkon dhe më shumë. Shkon po 3 muaj rresht. Po do shkoj në plazh një muaj apo? Tani 3 muaj do gjej një zgjidhje. Po do shkoj diku gjëkundi s'do rri në Tiranë. Po më fal pyetja ishte për mua tani se nuk po e kuptoj. Pyetja kam bërë unë, po kam bërë. Pra ishte për mua. Ne kemi pranoni përgjigjen time. Dëgjoj pyetjen e radhës. Se duhet pra. ta diskutoni tani këtë pjesë. Faleminderit. Pyetja e dytë për ty Jeri është kjo. Po. Do zgjidhje që të qaje pa pushim për gjithë jetën. Gjithkohë. Në mënyrë të pakontrolluar. Po. Të të rridhin lot gjithmonë. Gjithmonë duke qarë, po. Apo të bëje çiçin pa pushim gjithë jetën. Pa e kontrolluar këtë. Pa e kontrolluar dot. Po gjithmonë ke një pik. Pik. Pik. Pik. Pik. Mos po- qesh, ky është realitet për ca njerëz. Dermani. Po e marr më seriozisht. Okej, atëherë do të qaje pa pushim gjithë jetën. Apo do të çiçoje pa pushim gjithë jetën. Do të çiçoj gjithë jetën. Të paktën ka një zgjidhje për këtë, po dhe të qash gjithë kohën. Ka një zgjidhje për këtë? Po, pra, po. mund të na shpjegosh se cila është zgjidhja? Pampers. Po... Bebelino. Edhe letra të lagura me vete. Pampers dhe letra të lagura me vete. Mos hy kaq në të thella, Blendi. Jeri. Atëherë Olta ka thënë? Të bëj çiçi. Oh! Bravo Olta, bravo. Bravo Olta. Altini ka thënë? Të qeqë! Dy nga dy nga buara Adene, Olta mund të mund të çlirohesh që e ke fituar matematikisht lojën Të lumë ty Në tjetë si tjetë kjo e të shumë bërë që nga punë brekësh Më fal punë femra shumë Altin Unë nuk do të bëja dot, unë nuk do të bëja dot kurrë. Është e dhimbshme. Në këtë pjesë, shikoj, problemi qëndron në këtë lojë që duhet të mendosh si unë Altini, jo si po, pra, vetja. Duhet të mendosh alternativa të tjera. Ndryshe nuk fiton. Kaq. Faleminderit. Po nuk është kollaj të mendosh si ti Jeri. Po, a nuk e thashë. Okej, mirë, ti po them. Po, po, Dakor. Jep, jep. Atëherë. Këtë lojën duket e ke bërë ti, ëh, dhe kushti i parë ky ka qenë. Unë e kam bërë këtë lojë, po. Dhe le të respektojmë kushtet dhe mos pyej ligjet, ëh. Dhe po, për përgjigjet i ka Jeri. Jo, ne të bëjmë ashtu dhe ti na ndëshkosh edhe pastaj. Mirë, mirë, dakor. Atëherë, atëherë. Pyetja e tretë e fundit, kjo këtu dalim pak nga bota femërore, nuk kemi të bëjmë as me lotët, as me Do të qash kur të kjo pyetje. Jo, këtu këtu është më është po themi që është një superfuqi hyjnore, le të po, themi. Atëherë. Jeri, do të shpëtoje nga vdekja e sigurt katër kolegët e klubit të mëngjesit. Mua, Mua. Mua. Mua. Prit ta mendoj një. Apo 40 të panjohur. Uf. Imagjino për shembull ne jemi në një furgon. Tam. Dhe po biem në greminë. Po shkojmë drejt vdekjes. Por është një autobus gjithashtu duke shkuar drejt greminës. Ti mund të ndalosh njërin prej këtyre të dyjave. Do të shpëtoje katër kolegët e klubit të mëngjesit apo do të shpëtoje 40 njerëz të panjohur Të të shoh pak? O Jeri do më lësh ti të vdes Jo, në asnjë herë Do zgjidhja miqtë e mi të klubit të mëngjesit Yay! Paske qenë makabër fare jeri Faleminderit Blendi Ne të katër të thotë Jeri faleminderit të thotë Olta Ne të katër nga vdekja e sigurt na shpëtoi Jeri Jeri Jeri Jeri shpëton shokët fiton dy bileta për në Cineplex dhe Aureli ka thënë Greqia gjithashtu fiton dy bileta për në Cineplex. Tani oh do ndryshoj atë pyetjen e dytë, do filloj të qaj pa pushim. Me këtë e mbyllim sot Jeri duke të falënderuar për jetën Faleminderit Jeri Faleminderit Jeri Që na e dhe që ta kemi të plotë Shkoni pra në botë dhe jetoni. Faleminderit. Un un un edhe un. Ju kam shumë gjallë. Un këtë fundjavë do jetoj. Ne mbyllim këtu Orgesa Zaimi e hap tani. E hap tani. e hap që s'kemë të. Është Music Box. Kutinë muzikore. Për 2 orë. Po, 2 orë. S'e mbyll prapë? 2 orë janë boll. Kam muzikën në besë. Apo jo. Ke kot pishë cigare. Por por është Music Box sot me pesë më të mirat në Australi. Yes, dhe muzikë shumë të mirë, informacione muzikore nga e gjithë bota. Çuna dhe goca mbani me orkestrën. Ne ikim tani. Shihemi prap të hënën. Ciao. Fundjavë të bukur, mirupafshim.